daurigi la crescadon de Esperanto. La pasintai chiaroi al alportis novan eraon por Esperanto. Gis la fino de la 1980 iaroi, limoi cae grandai distanzoi en comunicado estis nur malfacile supereblai. Set tiam occasis salto antauen, quio estis, cae politica, cae technologia. Gi essence changis la situazion de comunicado cae tiel ancao de esperanto. La politica changio montrigis en da falo de la fera curteno, au alie dirite, en da disfalo de la soveta imperio. El tio sequis voyage eblezoi, por homoi, ki vigis ne raitis forlassis ian landon por visiti alia in landoin exter la soveta influo. En internaziae congressoi cae rencontigioi de esperantistoi, exemple en Germanio, tiam unua foie aperis multai partoprenantoi e la landoi en cui la comunisma regado jus estis finiginta. Tio vigligis la applicadon de esperanto sed pli mal pli sam tempe ocasis tecnologia shangio en comunicado. Oni gistiam ja povis habi leter amicoin, sed sendi leteron al alia continento, au ec nur al alia lando de la propra continento, ofte dauris tre longe, cae tial respondo al venis nur post semainoi. Aliflanque, telefonado al exterlando estis o tre multe costa. Tio limigis la eblezoin de esperantistoi comunici inter si. Set tiam aperis personae computiloi cae telefaxo. Oni povis sendi ec man scribitain leteroin de unu telefono al alia, cae tio costis malpli o la a franco de letero, set per telefaxo la messaggio alvenis tui, post minuto. Se oni habis personan computilon, oni povis sendi disketoin per posto. Sed ja o poste aperis la interreto tra kiu eblis sendi textoin, bildoin, cae sonoin. En la jaro 1999 miam starigis la esperantan retradion, cae la esperantistoi povis tiam ne nur sendi messagioin per ret posto, sed povis ancau sendi podofo documentoin, ciui permessis resigni pri la multe costa forsendo depresitai revuoi, cioia, precipe in esperantuio estis granda obstaclo al plua cresco. La organizantoi de esperanto aranjoi povis presenti sia in en propria reteio. Exemple comence de la jaro du mil, mi aligis al iunulara rencontigio dum pasco en Cavallino, ce Venezio en Italio. Ciuin informoin mi tiam iam cerpis el la interreto, cae ancau la aligio ocasis per ret posto. Sequis aliai technicai progressoi. Aperis skype per quiu eblas sen page telefoni, ec cun video bildo, tra la tuta mondo. YouTube-o cae aliae similae video portaloi ebligas al esperantistoi presenti sia in filmetoin al esperantistoi en prescau la tuta mondo, cae aperis Facebook-o, quiu cun retigas amicaroin en la tuta mondo. Do, ocasis multai progressoi qui accelas la applicadon de Esperanto. Cae per interretai cursoi, nun ancau milionoi da homoi lernas Esperanton. Tamen, la vera trarompo de Esperanto al pli alta nivelo de applicado ancorau ne ocasis. Estas nun du factoroi ciui limigas la pluan crescadon de Esperanto. Unu estas la lingvo mem, ne sufficias lerni la lingvon en iu curso, necessas daure gin, je suffice alta nivelo. Cae la dua factoro estas la enhavoi. Pri cio en tutte oni legu cae parolu en esperanto. Mancas homoi, ciui pretas cae capablas presenti interesain enhavoin en bona lingvajo. Necessus plidas en paga laboro tiu rilate. Tio ja ocasas en la esperanta retradio, sed estus besonata multe pli da tia internazia cun laboro.